Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. petnaest prosinca 1978. godine. Točno za 21 sat predsjednik Sjedinjenih američkih država Jimmy Carter najavio je objavu važnog priopćenja u isti sat na drugom dijelu svijeta u Pekingu gdje je već bio 16. prosinca i 10 sati ujutro, priopćenje je trebao dati Huo Guofeng, premijer Narodne republike Kine i sekretar Kineske komunističke partije. Točno u najavljeno vrijeme, istovremeno u Washingtonu i Pekingu, Carter i Hua objavili su da će Sjedinjene američke države i Kina 1. siječnja 1979. uspostaviti pune diplomatske odnose. U srpnju 1971. godine Henry Kissinger, savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Nixona, došao je tajni posjet Pekingu. I tako su počeli pregovori koji su sljedeće godine doveli do Nixonovog posjeta Kini. U godinama nakon tog posjeta Sjedine države i Kina pažljivo su išli prema uspostavi punih diplomatskih odnosa. Postupalo se pažljivo jer su SAD do tada kao jedinu pravu Kinu priznavala onu na Tajvanu, koju je stvorio Chiang nakon poraza Kuomintanga u građanskom ratu. Tajvan je bio taj koji je imao mjesto u Jedinim narodima i pravo veta u vijeću sigurnosti. Pregovori o uspostavi punih odnosa držani su u tajnosti od Američkog kongresa, kako se ne bi uzbunio moćni tajvanski lobi. Predsjednik Carter dopustio je da se tek nekoliko sati prije nego što će se objaviti uspostava punih diplomatskih odnosa s Kinom, predsjednik Tajvana Chang Ching-kuo, sin Chang Kai-sheka, obavijesti onome što će se dogoditi. Američki veleposlanik na Tajvanu, Leopold Unger, došao je predsjedničku rezidenciju nakon ponoći. Bilo je dva sata ujutro kada je predsjednika Čanga obavijestio onome što će se dogoditi. Chang je onda počeo plakati. Da je znao kako je reagirao sin Čanka i Šeka i njegov nasljednik, čovjek koji je vodio pregovore s kineske strane, bio bi jako sretan. Čovjek koji je s kineske strane vodio pregovore o punom uspostavljanju diplomatskih odnosa rođen je 12. dana 7. mjeseca godine zmaja. Po zapadnom kalendaru to je 22. kolovoza 1904. godine. Mjesto u kojem se rodio zove se Guang'an i ona je u kineskoj provinciji Sichuan. Njegovo ime je Deng Xiaoping. O tom tjelesno malenom čovjeku, visok je bio negdje oko 1,50 cm, Mao Tse Tung je rekao ove riječi. Po mom mišljenju, on se čini mek poput pamuka, a zapravo je oštar poput igle. Taj rasto maleni čovjek vodio pregovore o uspostavi diplomatskih odnosa sa Sjedinim državama. Ključni trenutak tih pregovora ovako pisuje Patrick Tyler u knjizi Veliki zid, šest predsjednika i Kina. U Pekingu više od pet sati nakon što je veleposlanik Woodcock poslao telegram Bijeloj kući u kojem je tražio pojašnjenje o pitanju prodaje oružja, stigao je drugi. Woodcock je odmah potonuo. Naloženo mu je da odmah traži sastanak s Deng Xiaopingom, kako bi osigurao da je kineski vođa razumio i pristao na to da Sjedinjene države zadržavaju pravo prodaje obrambenog oružja Tajvanu. Bože dragi, pomislio je Butkok, 15 je sati dijelilo od zajedničkog priopćenja da Sjedinjene države i Kina uspostavljaju diplomatske odnose. Priopćenje je već napisano, i sada Woodcock mora ići i jasno izreći da Sjedinjene države namjeravaju napraviti baš ono što su Kinezi jasno rekli da nikada neće prihvatiti. Te 1978. godine još nije bilo jasno kako će završiti borba za vlast koja je počela 1976. nakon smrti Mao Tse-tunga. Radikali predvođeni četveročlanom bandom bili su uklonjeni, ali još uvijek je funkcije premijera i prvog čovjeka partije držao od Maova određeni nasljednik Hua Guofeng. Dengi nije imao neku formalnu funkciju, ali on je pažljivo i spretno izolirao Hua i jačao položaj. Pregovori sa Sjedinim državama bili su ključni za Denga, a sada je američki veleposlanik tražio hitni sastanak. Hitnost je ukazivala da su vijesti loše. Patrick Tyler piše. Deng ih je čekao. Je li on razumio i li se da Sjedinjene države zadržavaju pravo da nastave prodavati oružje Tajvanu? pogled koji se pojavio na Dengovom licu najavio je eksploziju. Udario je po naslonu svoje stolice. Ne slažemo se. Nikada se nećemo složiti i potpuno se tome protivimo. Deng je jednostavno sve izbacio iz sebe. To je nemoguće, to se neće moći dopustiti. I Vutkok i njegov pomoćnik Roy vjerovali su da Deng otkazuje cijeli dogovor. Sve je išlo niz slivnik. Deng je nastavio tako još neko vrijeme i kada je završio pogledao je prema Woodcocku i zapitao ga što on misli da se treba učiniti. U tom je trenutku Woodcock iskočio izvan svojih naputaka. Rekao je Dengu da je nužno da se normalizacija stavi iza njih, jer bi se onda sve promijenilo. Otvorilo bi se prijelazno razdoblje koje bi promijenilo odnose ne samo između Sjedinjenih država i Kine, već i između Kine i Tajvana, jer bi Washington priznao Peking kao jedinu vladu kineskog naroda. Vudkok je ponavljao kako će se stvari promijeniti nakon normalizacije i kako će biti lakše rješavati probleme. Razgovarali su i vikali sat vremena. Onda je Vudkok završio. Denge je prodorno pogleda u njega, slegnuo ramenima, podigao ruke u zrak i rekao samo jednu riječ. Hao. U redu. Woodcock je u Washington poslao poruku da je Deng pristao na uvjet poslan iz Washingtona, ali uz svoj uvjet. Prodaja obrambenog oružja Tajvanu mora se tretirati kao nerazjašnjena točka u odnosima između dvije zemlje. Do ugovorenog vremena za davanje priopćenja ipak su prošli tjeskobni sati, jer u Washingtonu nisu bili uvjereni da će Peking ipak pristati na nešto što je tako žestoko odbijano ali do 21 sat 15. prosinca 1978. vijest o kineskom odustajanju od dogovora nije stigla i Carter i Hua su u isto vrijeme dali priopćenje koje je zaprepastilo svijet. Sjedinjene države i Narodna republika Kina u potpunosti su normalizirali odnose. SAD su raskinuli diplomatske odnose s Tajvanom. Reakcije u Sjedinjenim državama bile su žestoke. Patrick Tyler piše. Senator Barry Goldwater optužio je Cartera da laže, nosom lupa po ustavu i kongresu i prodaje Tajvan. Tužio je i predsjednika sudu tvrdeći da predsjednik ne može samovoljno okončati sporazum koji ratificira Senat. Ronald Reagan opisao je Carterov čin kao izdaju i otišao na put na Tajvan. Čak i George Bush koji se prikazivao kao vođa sa strateškom vizijom prema Kini, napao je Carterovu odluku kao prodaju tajvanske sigurnosti, koja je umanjila američki kredibilitet u svijetu i zatamnila mogućnosti za mir. U Američkom kongresu postignut je nadstranački dogovor o posebnom zakonu o Tajvanu u kojem se tvrdilo da će svaki napor da se odredi budućnost Tajvana, koji ne bi bio vođen miroljubivim sredstvima, biti prijetnja sigurnosti Zapadnog Pacifika i od velike brige za Sjedinjene države. Peking je protestirao protiv tog zakona. Carter je čak najavio veto, ali kada je saznao da je zakon u predstavničkom domu donesen sa 339 glasova za i 50 protiv, a u Senatu sa 85 glasova za i 5 protiv, shvatio je da veto nema smisla a i Peking nije inzistirao na rušenju zakona. Deng je znao da je normalizacija potrebna. Razloge za nju ovako opisuje Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom kinom. U vrijeme objave normalizacije stanovništvo Tajvana brojilo je oko 17,1 milijun, 1,8% od 950 milijuna stanovnika koliko je tada imala Narodna republika Kina. A opet, tajvanski bruto domaći proizvod po glavi stanovnika te 1979. bio je oko šest puta veći od takvog prihoda u Narodnoj republici Kini. Činjenica da je Tajvan otok od 36.000 četvornih kilometra imao po glavi stanovnika bruto domaći proizvod šest puta veći od onog u Narodnoj republici Kini, mučila je Deng Xiaopinga. Hoće li SAD zadržati pravo prodaje oružja Tajvanu bilo mu je manje bitno. I u siječnju 1979. Deng je došao u posjet Sjedinim državama. Posjet ovako opisuje Aleksandar Pancov u biografiji Deng Xiaopinga. Denga su u zrakoplovnoj bazi Andrews dočekali potpredsjednik Walter Mondale i državni tajnik Cyrus Vance. Otpratili su ga do Blair House-a, luksuzne rezidencije na aveniji Pensilvanija, koja je bila na glasu zbog divnog unutarnjeg uređenja, elegantnog namještaja, skupih tepiha i divnih slika. Sve što je Deng vidio oduševljavalo ga je. Široke ravne avenije, visoke i masivne zgrade, Capitol Mall, spomenik Washingtonu koji se protezao u nebo i podsjećao na spomenik narodnim herojima na trgu Tiananmen, samo je bio viši. Sljedećeg dana počeo je vrtlog službenih sastanaka, putovanja i govora koji su se redali sve do Dengovog odlaska 5. veljače. Bilo je tu puno uzvika, osmijeha, čak i suza radosnica. Deng se rukovao s političarima, poslovnim ljudima i sportašima, ljubio je djecu koja su pjevala kineske pjesme, posjetio je senat, predstavnički dom, znanstvene centre, uključujući i svemirski centar u Houstonu, tvornice Forda i Boeinga, rodeo u Teksasu i naravno Bijelu kuću. Predsjednik Carter je u dnevniku pod nadnevkom 29. siječnja napisao Deng je ostavio dobar dojam. On je malen, tvrd, inteligentan, iskren, hrabar, osoban, samouvjeren, prijateljski i užitak je s njim pregovarati. Patrick Tyler ovako opisuje dio tih pregovora. Kina, rekao je Deng, treba dugo razdoblje mira kako bi izgradila svoju ekonomiju i modernizirala zemlju nakon desetljeća previranja. Kinezi hoće svu američku tehnologiju koju mogu dobiti. Deng je sjedio za masivnim kabinetskim stolom nasuprot Carteru, Vensu, Mondailu i Bžežinskom i još desetorici drugih članova administracije. Njegove noge nisu dosezale pod. Je li vaš kongres donio neki zakon u čije stranice ja neću moći umotati duhan i popušiti ih? Upitao je Deng. Kada je Carter postavio pitanje slobodnog iseljavanja iz komunističkih zemalja, Deng se nagnuo prema naprijed, raširio ruke i rekao Carteru. Dobro, koliko ih želite? 10 milijuna? Otvaranje prema Sjedinim američkim državama počeo je Mao Tse-tung kada je 1972. primio u Pekingu američkog predsjednika Nixona. Deng je otišao puno dalje. Mao je htio saveznika u borbi protiv Sovjetskog saveza, sile koju je smatrao najvećom prijetnjom. Deng nije samo htio da Sjedinjene države budu saveznik u sukobu sa Sovjetskim savezom. Dengovo stanje nakon povratka iz SAD-a ovako opisuje Ezra Vogel u knjizi Deng Xiaoping i transformacija Kine. Nakon što je 1979. posjetio nekoliko američkih gradova, kineski vođa bio je oboren tehnologijom, produktivnošću i potrošačkim izborom na koje je naišao. Nakon što se vratio kući, rekao je kolegama da nije mogao spavati nekoliko noći, razmišljajući o tome kako bi Kina mogla postići takvo obilje. Jedna je stvar Dengu bila jasna. Suradnja sa Sjedinjenim državama u vanjskim poslovima otvorila je gigantske mogućnosti za transfer američke tehnologije u Kinu, kako vojne, tako i civilne. Amerika je bila vodeća svjetska sila i suprotstavljati joj se ne bi imalo smisla, čak i ako pitanje Tajvana ostane nerazriješeno. Deng je često govorio da će doći vrijeme kada će Kina preuzeti vidljiviju ulogu u međunarodnim odnosima, ali to vrijeme nije sad, kada je Kina slaba i treba brzo rasti. Deng je otišao dalje od Maova. Da bi Kina bila dovoljno jaka suprostaviti se moćnom Sovjetskom savezu, ona mora ne samo imati moćnog saveznika, ona i sama mora postati ekonomski moćna. Da bi to postala, mora se otvoriti prema svijetu, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka. Sovjetski savez mu je još uvijek neprijatelj. U tom se trenutku vodi takozvani proksi rat između Kine i Sovjetskog saveza preko Vijetnama i Kambođe, naravno. Odnosno preko Vijetnama, jer je to trenutak kada se Kina sprema ući, odnosno krenut na Vijetnam. Vijetnam koji je napao Kambođu i pomognuo bržem kraju Pol Potova režima u Kambođi, a koji je Pol Pot i njegov režim bio na sve moguće načine podržavan od Kine je time u Dengovim očima, odnosno u očima kineskih e, državnika u to vrijeme, zavrijedio kaznu, lekciju. Kina to zove lekcijom, pardon, ne kaznom, nego lekcijom. Deng odlazi u Ameriku prije toga i po svemu što imamo iz tih eh, deklasificiranih zapisa o susretu, on priopćava Amerikancima da namjerava ući s vojskom u Vijetnam i ne dobiva nikakav odgovor, ni da ni ne, što je Deng protumačio kao odobravanje. I to se događa. 1979. godine velika vojska, ga broja ne znamo, ali se gradi od preko stotinu tisuća kineskih vojnika, ulazi u Vijetnam dobiva vrlo, vrlo krvav nos iz tih e, borbi, dolazi blizu Hanoja, ali e, se e, svejedno vraća pobjednički, tvrdeći da je lekcija napravljena i da je Vjetnam kažnjen. I to je moment u kojem se događa više stvari. Dakle, bez obzira da li je ta ekspedicija, ta avantura bila uspjela ili ne, s jedne strane je Kina dala do znanja da je ona tu sad aktivni učesnik u tom proksi ratu sa Sovjetima, a s druge strane je Deng pokazao svojim vojnicima koji su jednim dijelom bili protiv reforme i protiv te vojne modernizacije, opirali su se posebno tom smanjenju vojne sile s obzirom da je Kina u tom trenutku imala negdje oko 3,2, skoro 3,5 milijuna vojnika, i početak modernizacije trebao biti skupljene sužavanje tog broja na 2,5 milijuna, to znači ogroman broj je morao izići iz vojske i tome su se naravno opirali. Vojska je uvijek bila država u državi i interes za sebe. I Deng je pokazao da bez modernizacije nisu u stanju pobijediti čak ni jedan Vijetnam koji je tek izišao iz Vjetnamskog rata, bio u biti osakaćen i osiromašen i na sve moguće načine e, izranjavan da se teško moglo zamisliti da se tako može opirati vojnoj sili kakva je Kina mislila da je. Dao je svojim vojnim dužnosnicima jasno na znanje gdje su što se tiče njihove vojne spremnosti i snage. A s druge strane je Sovjete pritiskao Sovjetski savez u tom trenutku u taj rat e, u Vijetnam dnevno morao ubrizgavati preko 6 milijuna e, rubalja i to su ogromni troškovi koji su i Sovjetski savez iscrpljivali i koji su s druge strane i Sovjete malo po malo korak po korak vodili ka njihovome kraju. Godine 1985. Mihal Gorbačov izabran je za generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza. Nije prošlo puno vremena nakon tog izbora, a Gorbačov je pokazao da mu je želja popuštanje napetosti u odnosima između supersila, zaustavljanje utrke u naoružanju, posebno onom nuklearnom, te popuštanje napetosti u Europi. To su bili njegovi ciljevi i sa zapadne strane on je naišao na sugovornike koji su bili spremni o tome razgovarati. Kineske vođe na to su gledale kao na opasnost. Ako Sovjetski savez postigne dogovor sa Sjedinim državama i zapadnoevropskim zemljama, članicama NATO saveza, to će značiti da može na daleki istok, na granicu prema Kini, prebaciti dodatne snage i tako ojačati sovjetski položaj u mogućem sukobu s Kinom. Ali do 1988. postalo jasno kineskom vodstvu da Gorbačov nema agresivne namjere prema Kini. On je pripremao povlačenje sovjetskih trupa iz Afganistana, koji graniči s Kinom, i nagovarao je vjetnamsko vodstvo na povlačenje iz Kambođe. Odnosi su se tako poboljšali da je za 1989. zakazan Gorbačovljev posjet Pekingu. Zadnji sovjetski vođa koji imao tu čast bio je Nikita Hruščov, a on je s vlasti svrgnut 1964. O Arne Vestad u knjizi Nemirno carstvo, Kina i svijet nakon 1750. pišu. Gorbačovljev posjet trebao je biti triumf za Deng Xiaopinga. On je dovršio normalizaciju kinesko-sovjetskih odnosa prema kriterijima koje je postavila Kina – ali susret u Pekingu nije mogao doći u čudnije vrijeme. U svibnju 1989. kada su se kineski i sovjetski vođa sastali u velikoj dvorani naroda, desetine tisuća studenata zauzele su trg Tiananmen, baš ispred dvorane. Mnogi su držali zastave na kojima je bila ispisana podrška Gorbačovljevim demokratskim reformama. Deng nije htio da mu to odvuče pažnju. Gledajući u prošlost, rekao je, mnogi izrazi koji su korišteni s obje strane bili su prazni. U pitanju nisu bile ideološke razlike i mi smo bili u krivu. Deng je još susret sa Gorbačovom iskoristio kako bi ga podsjetio da je Sovjetski savez taj koji je otimao teritorija, ne Kina. Narodna republika Mongolija nekad je bila dio kineskog carstva. Ali sada je sve to stvar prošlosti, rekao je Deng. Nakon tog posjeta, kinesko vodstvo mučila su dva pitanja. Hoće li Gorbačov moći kontrolirati ono što je započeo i kako smiriti demonstracije u Kini, koje su dijelom bile nadahnute Gorbačovljevom politikom. Kinesko vodstvo demonstracije ugušilo silom, a na događaje u Sovjetskom savezu u Europi nisu mogli utjecati. Odarne vestat Vestad piše. Dok su Kinezi koristili masivnu silu kako bi 1989. skršili nenaoružani protest, Gorbačov je prihvatio promjenu od ozdo i dopustio rastavljanje sovjetske kontrole nad istočnom Europom. Tri su se glavna objašnjenja za te događaje razvila u komunističkoj partiji Kine. Gorbačov je bio luda, koja je zavedena američkim šarmom i svojim egom ostavila sovjetske narode nezaštićenima pred stranim iskorištavanjem ili je sovjetska verzija socijalizma bila toliko neproduktivna i zaostala da je sama sebi iskopala grob, ili su se sovjeti previše rastegli. Pokušavali su napraviti previše u inozemstvu i kada su na koncu došli do reformi u zemlji, bilo je prekasno. Ja sam osobno bila u Pekingu kad je Gorbačov sletio u Peking i nije mogao doček biti napravljen e, na aerodromu zato što je Peking bio pod e, tim demonstracijama gdje je u nekim trenucima i po milijun ljudi bilo na trgu e, nebeskog mira i Gorbačov je došao u ozračje koje, je, koje ga je sa studentske strane dočekalo s velikim natpisima dobrodošao Gorbi i e, sa očitim izrazima e, spremnosti velikog dijela kineskog društva krenuti u istom tom smjeru, prije svega glasnost. Perestrojku su kinezi već imali, dakle te reforme i te modernizacije su kinezi već započeli, iako nedugo prije toga i već su počeli doživljavati i posljedice te kineske kineske perestrojke, odnosno kineskih reformi koje su se pojavile u obliku korupcije i u vidu društvenog raslojavanja, posebno imovinskog raslojavanja. No, se jedno u tom dijelu liberalnih kineske mladeži, studenata, ali ne samo mladeži studenata, nego i kineskog, kineske partijske i državne nomenklature, Gorbačov je bio na neki način partner, ne mogu reći uzor, jer je Kina vrlo brzo odlučila da će ići na svoj način, svojim putem, ne tim šok terapijama, ne, ne istim sredstvima demokratizacije i modernizacije kao druge zemlje, ali u svakom slučaju partner. Navodno da je Gorbačov u svom veleposlanstvu rekao da je jedini čovjek s kojim se razumio bio Zhao Ziyang, tadašnji generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, veliki reformator i čovjek koji je imao u glavi također tu demokratizaciju podijeljenu u faze, pa prilično čak i razrađenu i nužnu po njegovom mišljenju. Negdje oko 494. godine prije Krista na području koje u današnjoj jugoistočnoj Kini zauzimaju provincije Zhejiang i Jiangsu, dvije sile, Yue i Wu, borile su se za prevlast. Yue je predvodio kralj Goujian, koji je bio uvjeren u svoju nadmoć i poveo je vojsku na kralja Fuchaija, koji je vladao Wuom. Rezultat pohoda bio je težak poraz za kralja Goujiana. Kralj je teško platio poraz. Rush Doshi u knjizi Duga igra, kineska velika strategija za uklanjanje američkog poretka, piše. Kralj Goujian podložio se dvoru kralja fučaja od Vua i stavio u zatočeništvo i podložništvo, gdje je živio kao običan čovjek i čistio je štale. Dok je u sebi nosio nadu za odmazdu, poraženi Goujian nikad nije pokazao srđbu i njegovo tiho dostojanstvo i nametljivi izljevi odanosti priskrbili su mu pomilovanje od kralja Fučaija, koji mu je sada vjerovao. Kada se Goujian vratio kući kako bi vodio Jue, spavao je na šiblju i dnevno lizao životinske žučne mjehure kako bi se sjetio poniženja i ojačao svoju odlučnost. Dok je javno još uvijek pokazivao podložnost kralju Fučaju, potiho je počeo jačati državu i potkopavati dekadentnu kraljevinu kralja Fučaja, tako što je potkupljivao njegove ministre, ohrabrivao ga da se zaduži, praznio njegove žitnice i odvlačio mu pažnju ženama i vinom. Jedno od desetljeće kasnije, znatno jači Jue, koji se dobro nosio sa svojim poniženjem, napao je i osvojio propadajući i nesumnjičavi Vu. Priča o osveti kralja Goujiana ušla je u kineski folklor. U stoljeću poniženja koje je počelo kada je Velika Britanija počela ulaziti u Kinu u 19. stoljeću, mnogi su kineski reformatori nastojali kroz ovu priču potaknuti reforme koje su trebale ojačati Kinu. Izreke poput spavati na šiblju i osjetiti žuč ili čekati na osvetu deset godina nije dugo, postale su pozivi na težak rad i stegu. Deng Xiaoping tim je izrekama dodao ovu – sakri svoje mogućnosti i čekaj na povodnu priliku. Rush Doshi piše. Riječi sakrij svoje mogućnosti i čekaj na povoljnu priliku bile su kratica za upozorenje dugo 24 znaka kineskog pisma. Promatraj mirno, osiguraj svoj položaj, nosi se s poslovima mirno, sakri svoje mogućnosti i čekaj na povoljnu priliku, pritaj se, nikad ne traži vodstvo i postigni nešto. Bila je to svjesna strategija nedokazivanja. Kina nije krenula u pothvate koji bi mogli uzbuniti Sjedinjene države. Ona se usredotočila na nenaglašeno otupljivanje temelja američke moći. Najranije spominjanje tog načela došlo je nakon pokolja na trgu Tiananmen, godine 1989. u govoru pred Centralnim komitetom Deng je iznio većinu tih načela. Ukratko, moji pogledi na međunarodnu situaciju mogu se sažeti u tri rečenice – Prva, trebamo sagledati situaciju hladno. Druga, trebamo braniti ono što imamo. Treće, moramo djelovati smireno. Ne budimo nestrpljivi, nije dobro biti nestrpljiv. Moramo biti smireni, smireni i opet smireni i potiho uroniti u praktičan rad kako bismo nešto postigli za kinu. Čovjek koji je tako promišljao budućnost Kine u Mihajlu Gorbačovu vidio je nepromišljenog čovjeka koji je pokrenuo revoluciju, a da nije znao kako će ju kontrolirati i koji je njezin krajnji cilj. Denga nije iznenadilo da je sve u Sovjetskom savezu pošlo po krivu. Navodno da je Gorbačov rekao da nije sasvim siguran da li se za Dengom uopće razumio bilo čemu i da li su govorili i na koji način e, sličnim jezicima. No, u svakom slučaju, Denk koji, kao što ste rekli, prema Gorbačovu ima čak i tu dozu prezira, jer u kineskom svijetu Bez obzira radili se o komunističkom ili imperialnom teritoriji, se nikada ne napušta. Dakle, ono što je osvojeno na bilo koji način, otuda se ne ide. Dakle, ta ideja povlačenja, kompromisa, kakav je činio Gorbačov recimo u istočnoj Europi, to je nešto što e, Deng uopće ne može razumjeti i ne prihvaća nikako drugčije nego kao veliku slabost. Zapravo su Kinezi već i sa Hruščovom dokazivali da je revizionizam ništa drugo nego slabost. Jer kada su se događale pobune u Mađarskoj, na primjer, to su doživjeli kao rezultat revizionističke politike Hruščova koji popušta i to se ne smije dogoditi. Dakle, mi isto tako, Gorbačov je još, još veći griješnik koji u Dengovim očima čini nešto što komunistička država, ne, ne samo komunistička, jedna takva država kao što su ove dvije ne smije činiti. I ono što je Deng Xiaopingu vrlo bilo jedino bitno u tom trenutku jest normalizacija odnosa tako da se prestane ratovati, dakle da se prestanu više slati ogromna sredstva na jugoistočnu Aziju, konkretno Vijetnam i da se na toj barem u toj točki da se između Kine i Sovjetskog saveza završi jedna epizoda koja jako puno u tom trenutku košta i koja iscrpljuje. I to, to su postigli. Dakle, normalizacija je uspostavljena od 89. nadalje i sa Gorbačovljevom posjetom u trenutku kada je dva tjedna nakon toga Zhao Ziyang stavljen u kućni pritvor i sve se u Kini promijenilo, je jedan čudan, neobičan, neobična točka u povijesti između Moskve i Pekinga za koju je teško reći što uopće jest. Dogodila se jest, normalizacija je uspostavljena, računa se da je od tog trenutka normalizacija, dakle da su odnosi normalizirani, ali taj Sovjetski savez koji je, koliko mu je još preostalo dok, se nije raspao, više nije nešto što Kina posmatra kao eh, sebi vrijednoga partnera. Na vrhuncu Kinesko-američkog savezništva Sjedinjene američke države su u Kini financirale i vodile dvije velike prislušne postaje u Korli i Kitaju. Te su postaje bile u zapadnoj Kini na starom putu svile i one su služile za praćenje prije svega sovjetskih nuklearnih i raketnih pokusa u Kazahstanu, ali se iz njih prisluškivalo i pratilo sve ono što se događalo na sovjetskom dalekom istoku. Sve podatke Sjedinjene američke države dijelile su s Kinom. U 80. godinama 20. stoljeća to je savezništvo rezultiralo i velikim transferom vojne tehnologije. SAD su Kini prodavale veliku količinu oružja, od topničke opreme i streljiva, torpeda, radara za određivanje smjera topničke vatre, pa do helikoptera Black Hawk. SAD i Kina tjesno su surađivale u pomaganju protusovjetskih snaga u Afganistanu. Na vrhuncu te suradnje SAD su dopustile da se bivši australski nosač zrakoplova Melbourne proda Kini kako bi ga ona temeljito proučila. Deng Xiaoping na sastanku Centralne vojne komisije, ključne institucije kojom partija kontrolira vojsku, jedina Dengova formalna funkcija bila je da je predsjednik tog tijela, jasno je utvrdio da je prijetnja sovjetske hegemonije dovela do stvaranja obrambene crte koja se protezala od Japana do Europe pa do Sjedinjenih država. Godine 1989. kada je Kinu posjetio tadašnji američki predsjednik George Bush stari, Deng je bio jasan gdje vidi glavnu prijetnju Kini. Rush Doshi piše. Deng se usredotočio na sovjetsku prijetnju. Pogranični sukobi i nuklearna prijetnja, prisutnost 30 sovjetskih divizija na kineskoj granici činili su mogućim veliki rat. Japan je napravio najviše štete Kini, Deng je rekao Bušu, ali Sovjetski savez je taj koji je uzeo više od 3 milijuna četvornih kilometara od Kine. Oni stariji od 50 godina sjećaju se da je Kina imala oblik javorova lista. Sada, ako pogledate na kartu, objasnjuje Deng, vidite da su veliki dio teritorija na sjeveru odrezali Sovjeti. Uzduž kinesko-sovjetske granice na zapadu i istoku, Sovjetski savez je stacionirao milijun vojnika i trećinu svojih nuklearnih raketa, rekao je Deng. Onda je izrekao ključnu tezu. Kako Kina ne može ne osjećati da joj najveća prijetnja dolazi od Sovjetskog saveza? Kada je nekoliko mjeseci nakon posjeta Buša starijeg u posjet Kini došao Mihajl Gorbačov, Deng i njemu iznio ovu procjenu. Nije prošlo dugo vremena i zemlja kojom je predsjedao Mihajl Gorbačov prestala je postojati. Sve one divizije na kinesko-sovjetskoj granici nuklearno oružje prestali su biti prijetnje. To nije značilo da je Kina ušla u razdoblje bez neprijatelja. Rush Doshi piše. Zapad zapravo želi nemir u Kini, objavio je Deng. On želi nemir ne samo u Kini, već i u Sovjetskom savezu i istočnoj Europi. Sjedinjene države i neke druge zapadne zemlje pokušavaju dovesti u socijalističkim zemljama do mirne evolucije prema kapitalizmu. U Dengovom umu ta je prijetnja bila oblik rata. Sjedinjene države iskovale su izraz voditi rat bez dima baruta, tvrdio je. Mi moramo biti na oprezu. Kapitalisti žele poraziti socijaliste na duge staze. U prošlosti koristili su oružje, atomske bombe i hidrogenske bombe, ali protiv toga su bili narodi svijeta. Sada pokušavaju mirnom evolucijom. Deng Xiaoping je situaciju nastalu 1990. opisao ovim riječima. Nije pitanje hoće li barjak Sovjetskog saveza pasti. Tamo mora biti nereda. Pitanje je hoće li pasti kineski barjak. Na stotu obljetnicu oktobarske revolucije Sovjetski savez već je bio dio povijesti. Kina je postala supersila. Kad ste to rekli, sjetila sam se ocjena jednog e, mongolskog povjesničara koji je rekao da su komunizmi Sovjetskog saveza i Kine da ih Marks ne bi prepoznao kada bi bio živi, vidio ih, ali Džingis Khan bi. I vrlo bi dobro znao što je suština te dvije imperije e, komunističke kakva su bila Staljinova i Mao Cetungova. Nakon što se raspada Sovjetski savez, Kina zapravo sklapa vrlo dobre odnose s Jeljcinom. I da pa liječe ga, on se u Kini liječio gotovo do pred sam kraj svojega života i koriste ga naravno između ostalog i zato da riješe teritorijalne, teritorijalni spor. Kina dobiva gomilu otoka na rijekama Amuri u Suri gdje se je vodio taj krvavi rat i Rusija ostaje, postaje zemlja koja je sada doista mlađi brat Kine i Kina ju tako i tretira. Zemlja iz koje Kina crpi jedan dio energenata koji su joj potrebni, zemlja iz koje Kina dobiva jedan dio naoružanja s obzirom da je i dalje ruska vojska bila u tom trenutku superiorna u odnosu na ono što Kina može napraviti, a nakon Tiananmenskog masakra više Kina ne može dobiti ni od koga jer je pod embargom, pa i dan danas. I Može se reći da se tu pojavljuje nešto što između Kine i Sovjetskog saveza dugo ili Kine i Rusije u, prošlosti nije bilo, a to je taj ultra pragmatizam barem sa kineske strane. Kina Rusiju koristi kao zemlju koja će, uz koju će polako stupat na veliku svjetsku pozornicu, i sa kojom će, od koje će dobivati ono što je treba, a sa kojom će braniti svoje interese u Ujedinjenim narodima, jer Kina nije zemlja koja je bila spremna, pa ni dan danas još uvijek, kao što vidimo, nije spremna izlazit na multilateralnoj pozornici sa svojim vetom, na primjer, osim ako to nije uz Rusiju. I Rusija se negdje na taj način s Kinom, odnosno Rusiju Kina negdje na taj način koristi, između ostalog i za ovo što je aktualna tema, a to je zaustavljanje širenja NATO-a na istok. Godine 1976. Deng je, nakon što je u borbi za vlast pobjedio od Maova određenog novog vođu Kine, Huo Guofenga, počeo pripremati okvir za modernizaciju Kine. Prva je na redu bila poljoprivreda. Pitanje je bilo koliko daleko ići s reformama. U Centralnom komitetu pripremao se dokument pod naslovom o nekim pitanjima koja se tiču ubrzanja razvoja poljoprivrede. I u tom su se dokumentu spominjala dva nikad. Nikad se u Kini neće dopustiti podjela zemlje seljacima da bi oni zasebno obrađivali i nikad se neće dopustiti u Kini da se proizvodne kvote određuju prema kućanstvu. Reformatorima je pak to bilo neprihvatljivo. Oni su slijedili Dengov naputak koji je glasio treba dopustiti radnicima i seljacima da preuzmu vodstvo u povećanju svog životnog standarda. Drugim riječima, bilo je poželjno da oni postanu čak i bogati. Ali birokracija je odugovlačila s izradom temeljnih dokumenata reformi. Za lomljenje tog otpora Deng je zadužio žustre reformatore, poput Van Lija. Aleksandar Pancov piše. U međuvremenu, ohrabren stavovima Chen Yuna i samog Denga, Van Li počeo je uvjeravati službenike u državnom vijeću da naprave neke promjene u nacrtu dokumenta o poljoprivredi koji je usvojio treći plenum. Tražio je od njih da barem izbrišu dva nikad iz rezolucije. Te su promjene trebale biti službeno prihvaćene na četvrtom plenumu, ali su birokrati u Pekingu odugovlačili. Usijani van pobjesnio je i nazvao zamjenika ministra poljoprivrede svinjom. Ti imaš dosta za jesti. Seljaci su mršavi jer nemaju dovoljno za jesti. Kako možeš reći seljacima da nema načina da oni imaju dovoljno za jesti? U poljoprivredi uklonjena su dva nikad, ali još su se veće reforme događale u industriji. U kolovozu 1979. i u svibnju 80. Kina je službeno otvorila posebne ekonomske zone. Prvo poduzeće koje je stvoreno za te zone bio je ogranak tvrtke za recikliranje brodova iz Hong Konga. Ogranak u Kini otvoren je u posebnoj ekonomskoj zoni osnovanoj u mjestu Shenzhen. Rezultate tog otvaranja ovako pisuje od Arne Vestad. Godine 1980. posjetio sam Shenzhen prvi put. Tada je to bilo tipična skupina malenih i vrlo siromašnih kantonskih ribarskih sela u delti Biserne rijeke, koja su bila mučno blizu Hong Konga. Te godine Deng odlučio od tog područja napraviti primjer novog kineskog otvaranja prema svijetu. Kao posebna ekonomska zona, Shenzhen će privući strane investicije kako bi se sagradile nove tvornice koje će biti u stranom vlasništvu i vođene od stranaca. Sav višak slobodno će se slati u inozemstvo i tvrtke će imati povlastice u vidu oslobođenja od poreza, niskih poreznih stopa, lako dostupne zemlje i prava da se slobodno određuje visina plaće. U zamjenu strani investitori pristali su na transfere tehnologije i programe učenja, kao i na dugoročne investicije. Skoro svi su proizvodi rađeni isključivo za izvoz. Godine 1979. ta skupina ribarskih sela i pogranični gradić koji je služio kao glavna carinska postaja prema Hong Kongu, tada basnoslovno bogatoj britanskoj koloniji, imala je oko 30.000 tisuća stanovnika. Samo u 80. godinama 20. stoljeća u posebnoj ekonomskoj zoni u Šenđenu sklopljeno je preko 20.000 tisuća poslova vrijednih 26 milijardi dolara. A Shenzhen je bio jedna od četiri takve zone otvorene početkom 80-ih. Do 1983. Kina je počela ostvarivati dvoznamenkasti ekonomski rast. U tom se desetljeću kineski bruto domaći proizvod skoro u ostručio. Deng je svim kritičarima koji su mu spočitavali ideološke kompromise odgovorio ovim riječima. Nije važno je li mačka crna ili bijela, ako lovi miševe, to je dobra mačka. Danas Shenzhen ima preko 17 milijuna stanovnika. Dok je Kina ovako rasla, Sovjetski savez se bližio svom kraju. Kina je tako ostala bez starog neprijatelja, ali to nije značilo da je svijet postao bolji za Kinu. Kada se je Sovjetski savez raspao, Kina je bila jedna od prvih koja je pozvala na raspuštenje NATO saveza, smatrajući da nestankom Varšavskog nema potrebe da postoji niti Sjevernoatlantski savez. I kada se je ispostavilo da do toga neće doći, Kina je već sa Jelcinom napravila taj sporazum da Rusija s jedne strane štiti, diže branu NATO, NATO ekspanziji prema istoku, dok će se Kina s druge strane pobrinuti da se neka vrst pacifičkog NATO ne stvori na dalekom istoku koji bi onda išao prema unutrašnjosti e, Azije. I doista te dvije uloge Rusija i Kina sada obavljaju, nažalost, ovako kako vidimo. I nažalost, u tome su silno ozbiljne. Svaka ima potpuno različite interese u tome. Što je točno interes Rusije, to ćemo vjerojatno vidjeti sad kroz ovaj rat, a interes Kine je prilično jasan. Želi vratiti Tajvan bez vojne intervencije nekog velikog oruženog saveza kakav bi mogao biti nekakvi istočni, istočnoazijski, odnosno indopacifički NATO koji se već tu i tamo formira kroz recimo kod koji je sastavljen od Amerike, Japana, Australije i Indije ili bilo kojega drugoga koji se da nazrijeti. Kina i Rusija u međuvremenu i same stvaraju multilateralne organizacije. Jedna od njih je Šanghajska organizacija za suradnju koja ima negdje namjenu biti neki sigurnosni kišobran ili sigurnosni, u najmanju ruku sigurnosni mehanizam, ali za središnju Aziju. I vrlo je interesantno da se on sada ne pojavljuje nigdje, dakle da Šanghajska organizacija za suradnju se niti ne pominje, a da ne govorimo ne djeluje u situaciji kao što je ova koju imamo danas. No, u svakom slučaju, Kina i Rusija su zapravo u svim multilateralnim organizacijama skupa počev od Vijeća sigurnosti gdje su dvije stalne članice, dvije od pet stalne članice, preko G20 koja okuplja najdinamičnije zemlje u razvoju, ekonomije u razvoju, brics Brazila, Rusije, Indije, e, Kine i Južne Afrike i naravno Šanghajske organizacije za suradnju. Dakle, Kina i Rusija se tu sada pojavljuju kao dvije sile u čijim odnosima je jedan dio suradnja onda kada se opiru nekome trećemu, a taj treći je široko rečeno zapad koji pokušava s obojenim revolucijama progura demokraciju i na njihovo tlo. I tu se Kina i Rusija u e, različitim dinamikama, ali sada u ovim godinama, možemo reći posljednjih deset godina od kada se je Putin pokazao točno što jest, a Kina bila pod vlašću Xi Jinpinga koji je evo ove godine točno deset, deset godina na vlasti. Dakle, koji vrlo odlučno i bez ikakvih ali i u budućnosti jednom kada odbacuju demokraciju kao nešto što ikada žele postići u svojemu društvu. Primjenjujući Dengova načela, Kina je postala ekonomska supersila. Daniel Jurgin u knjizi Nove mape, energija, klima i sukob nacija donosi ove podatke. Godine 2002. kada je izbila epidemija SARS-a, Kina je davala samo 4% svjetskog bruto domaćeg proizvoda. Kada je 2020. počela epidemija koronavirusa, taj se udio popeo na 16%. Godine 2002. u Kini je prodano 1,9 milijuna automobila u Sjedinim državama 17,3 milijuna. Godine 2019. u Kini je prodano 25 milijuna automobila, a u Sjedinim državama 17 milijuna. Od 2011. do 2013. Kina je potrošila više cementa nego što su ga SAD potrošile u cijelom 20. stoljeću. Dok je Kina ostvarivala ovaj rast, Sovjetski savez je nestao, a Ruska federacija postala je značajni opskrbljivač Kine sirovinama. Nekada moćni saveznik velesila koja je diktirala uvjete tek stvorenoj Kini, sada je samo izvor materijala. Govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka. S druge strane pak, Kina i Rusija su dvije sile koje su potencijalno e, rivali posebno u Središnjoj Aziji i koje na neki način u svojem odnosu obnavljaju onu staru teoriju Mekindera o Heartlandu. Dakle, ko će vladati Heartlandom, Središnjom Azijom, taj će vladati svijetom. Kina je tu Rusiju negdje nadišla i nadigrala tako što je napravila tu inicijativu pojasa i puta što je jedna euroazijska, koncept euroazijske integracije koji ide daleko suvremenijim sredstvima i daleko drugčijim putevima nego što je velika igra koja se je vodila vječno baš na tom Heartlandu za koji se izgleda Rusija i dan danas bori. E, zbog toga nije sasvim izvjesno, čak ni u današnjem u ovome trenutku kada Putin vodi rat u Ukrajini, da li je tu on igrač ili je izigran, odnosno da li u toj igri koja se vodi između Kine i Rusije, Kina doista njegov saveznik i prijatelj, kao što kažu, bez granica, ili je sve ovo što se događa Kini ide u prilog jer će sasvim sigurno e, Rusija nakon ovoga rata izići bitno oštećena i Kina dokazati ono što već nekoliko puta nekada eksplicite, ali češće indirektno pokušava Putinu reći da ste Kina tu sada glavni igrač u ovome svijetu. I to vrlo jasno zašto. Zbog toga što ona nije samo velika vojna sila, nego je e, za razliku od Rusije i ogromna gospodarska sila, druga gospodarska sila svijeta, koja sada vlada jednom vrlo ozbiljnom silno suvremenom visokom tehnologijom i treba još samo jedan maleni korak do momenta kada će u tom pogledu biti samodovoljna i kada neće ovisiti o zapadu i o komponentama koje još uvijek sa zapada uvozi da bi mogla biti ravnopravna s Amerikom. Kini ostaje ono što je Mao Tse-tung imao cijeli život. Ona se zapravo mjeri s Amerikom. I tu negdje doživljava sebe kao zemlju u usponu koja se penje do statusa koji će biti ravnopravan onome koji Amerika ima dok Rusiju doživljava kao ipak silu u opadanju, bez obzira na sve ovo što je njezina razorna moć i što je svjesna da je njezina razorna moć i dalje vrlo ozbiljna, ali općenito gledano kao silu u opadanju. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Jurica Novosel, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.